Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1968. Za većinu stranaca Meksiko je bio uspješna zemlja. Od 1929. Meksikom je vladala institucionalna revolucionarna stranka. Ona je izrasla iz Meksičke revolucije. Pridjev institucionalna dobila je 1946. 18. ožujka 1938. godine predsjednik Meksika general Lazaro Cardenas nacionalizirao je strane naftne tvrtke. Nakon što su one odbile sudske odluke prema kojima su se radnicima u tim tvrtkama morale dati veće plaće i sudjelovanje u upravljanju tim tvrtkama. Taj 18. ožujka smatra se danom ekonomske nezavisnosti Meksika. Nakon kardena sa niz predsjednika iz institucionalne revolucionarne stranke samo je nastavio jačanje te zemlje. Drugi svjetski rat potaknuo je razvoj industrije. Taj razvoj financiran gotovo isključivo domaćim novcem. U tim godinama stanovništvo je znatno poraslo. Velike hidrocentrale mijenjale su okoliš, stvarale novu plodnu zemlju, spriječavale poplave, omogućavale navodnjavanje usto davale su i obilje električne energije. Nacionalizirani izvori plina i nafte davali su potrebno gorivo za razvitak industrije. Na izgled sve se činilo idealnim. Te 1968. Ciudad de Mexico trebao je biti domaćin ljetnih olimpijskih igara. Bilo je to veliko priznanje. Glavni grad Meksika bio je prvi grad domaćin iz zemlje takozvanog trećeg svijeta. Činilo se da se cijeli svijet divi meksičkom čudu. Olimpijske igre bile su mogućnost da se Meksiko pokaže kao razvijena država. Ali taj je sjaj imao tamnu stranu. Jedna je stranka vladala Meksikom već skoro 40 godina. Nitko nije mogao uspjeti ako nije bio povezan s njezinim strukturama. Tri četvrtine meksičkog bogatstva slijevalo se u džepove 10% meksičkih stanovnika. Seljacima je bilo najteže. Njihove prosvjedne maršave, štrajkove glađu i pobune vlade su uporno slamale. Godine 1964. za predsjednika je izabran Gustavo Díaz Ordaz. On je u predsjedničkoj palači naslijedio Adolfa López Mateosa. Dijez je bio odvjetnik, predsjednik Vrhovnog suda i ministar unutarnjih poslova. Bio je tvrd čovjek. Zbog svog izgleda dobio je nadimak El Chango, majmun. Krajem prve godine mandata Dijez se susreo i s prvim gradskim neminima. Peter Smith u Cambridgeskoj povijesti Latinske Amerike nakon 1930. piše. Srednja klasa, a ne siromašni, bila je ta koja je potaknula najvidljivije nerede. Krajem 1964. godine medicinski radnici u Ciudad de stupili su u štrajk, isprva zbog toga što nisu dobili božićnicu, a onda i zbog uvjeta rada. Početkom 1965. Diaz Ordas, kojemu je tek počeo mandat, susreo se sa štrajkašima i njihovim umjerenim pristalicama, te objavio uredbu koja je prihvatila neke njihove zahtjeve. Kada je u travnju 1965. disidentska skupina mladih liječnika pokrenula novi štrajk, vlada je zauzela tvrđi stav i medicinski radnici vratili su se na posao. A kada su objavili početak novoga štrajka, ovoga puta u kolovozu, režim je odgovorio brutalnom silom – Specijalna policija zauzela je bolnicu 20 de novembre u Ciudad de zatvorila istaknute štrajkaške vođe i pristalice i nakon što je Diaz Ordas 1. rujna u svom obraćanju naciji dao oštro upozorenje, više od 200 štrajkaša je otpušteno. Ostali su se vratili na posao. Studenti su također bili buntovni. U Gereru, Moreli i Sonori njihov je bunt ugušen primjenom sile – na UNAMU, Nacionalnom autonomnom Meksičkom sveučilištu, bunt je skršen otpuštanjem rektora. U svim tim slučajevima studenti su saznali koliko daleko mogu ići u svom buntu. Sve će se to promijeniti 1968. U srpnju 1968. sukobile su se dvije skupine učenika iz suparničkih srednjih škola u glavnom gradu Meksika. Povod sukoba se ne zna. U nerede uključili su se i pripadnici lokalnih bandi. Sukob se proširio po gradu. Zahvatio je neka trgovačka središta, poput trga La Ciudadela. Što se dalje događalo, opisuje Mark Kurlanski u knjizi 1968. godina koja je uzdrmala svijet. Dvije bande 23. srpnja napale su studente. Ovi nisu uzvratili. Policija i specijalne vojne jedinice stajali su u blizini i promatrali razvoj događaja, ali su počeli provocirati studente i bacati suzavac. Kada su se studenti počeli povlačiti na fakultete, vojska je krenula za njima, usput ih tu kući Divljanje je potrajalo tri sata, a pritom je uhićeno 20 studenata. Pretučeni su brojni studenti i profesori. 26. srpnja, na dan kada je počela kubanska revolucija prokubanske skupine studenata s Politehničkog instituta, UNAMA i poljoprivredne škole, postavili su vladi niz uvjeta odštetu za ubijene i ranjene kolege, puštanje kolega zatočenih u zatvorima te povlačenje specijalnih policijskih snaga. Ako ne bude udovoljeno tim zahtjevima, te studentske skupine pozvaće na opći štrajk. Vlasti su odgovorile zatvaranjem sveučilišta i uz sveučilište povezanih institucija u Ciudad de Mexiku i Saveznom distriktu. Policija iz vatrenog oružja gađala jednu školu. Taj je događaj nazvan Bazukazo. Napala je i Nacionalni institut za lijepe umjetnosti i tamo uhitila 77 štrajkaša. Prvo kolovoza za zordaz je u govoru ponudio studentima ruku pomirenja. Bilo je kasno. Paul Smith piše. S izuzetnom hrabrošću rektor Unama Javier Barros Sierra vodio je javni marš 80 tisuća ljudi, kako bi se oplakale žrtve policijskih napada u kampusima koji su narušili dugovječnu tradiciju sveučilišne autonomije. 13. kolovoza demonstracije su privukle oko 150 tisuća ljudi. 27. kolovoza u događaju dotad nezabilježene veličine oko 300.000 tisuća prosvjednika marširalo je od parka Chapultepec niz Paseo de la Reforma do središnjeg trga. U međuvremenu studenti su organizirali CNH, Nacionalno štrajkaško vijeće, kako bi koordinirali akcije i promicali svoje zahtjeve postavljene u srpnju. Napetosti su rasli. Meksiko je u listopadu trebao biti domaćin olimpijskih igara. Diaz Ordas je u obraćanju javnosti 1. rujna optužio prosvjednike za antipatriotsku urotu. Tema Dilema je duboka. Treba li policija intervenirati ili ne? Došlo je do točke kada mediji djeluju na krajnje perfidan način. Uživalo se u velikoj slobodi i jamstvima javnog prosvjeda. Nekad je to bilo u redu, ali sada su krenuli protiv točke devet našeg ustava. Bili smo tolerantni do točke kada su nas zato počeli kritizirati, ali sve ima svoje granice. Dija Ordaz najavio je mogućnost da se upotrebi sila protiv studenata. 10. rujna Senat je ovlastio predsjednika da može u obranu unutarnje i vanjske sigurnosti Meksika upotrijebiti i oružane snage. Studenti su nastavili s prosvjedima. Vlada je pokušala organizirati protuprosvjede. Kako nije mogla privući dovoljno ljudi, organizirala je prijevoz državnih službenika do mjesta gdje su se trebali održati protuprosvjedi. Ali niti to nije dobro prošlo. U jednom od dojmljivih prizora iz rujne 1968. službenice su svojim cipalama lupale po prozorima autobusa kako bi pokazale svoje protivljenje da ih se koristi kao oružje protiv studenata. 18. rujna vojska je oklopnim vozilima okružila kompleks Unama. Vojnici su zauzimali zgradu po zgradu, izvodili studente i profesore i držali ih na nišanu pušaka i bajuneta. Tada je u zatvoru završilo oko tisuću prosvjednika. Pet dana kasnije policija je navalila na tehnički institut. Studenti su se ovoga puta branili štapovima. Onda je stigla vojska i po prvi put pucala na studente. Ranjeno je četrdesetak studenata. 2. listopada održan je sastanak vlade i nacionalnog štrajkaškog vijeća. Sastanak je završio loše. Kako bi se objavio plan daljnjih pregovora, studenti su se trebali sastati na trgu triju kultura u Ciudad de Mexico, poznatijem po starom aztečkom imenu Tlatelolko. Tamo će se dogoditi katastrofa. Skup je trebao početi u 16 sati. Policija je sat vremena prije zatvorila većinu prilaza trgu. Na njega je stiglo oko desetak tisuća prosvjednika. Vojska je bila podijeljena u dva dijela. Uniformirane snage te pripadnike bojne Olimpija pod predsjednikovim zapovjedništvom. Pripadnici te bojne bili su u civilu. Kao znak raspoznavanja imali su bijelu rukavicu na jednoj ruci. Pripadnici te bojne infiltrirali su se među vođe skupa na balkonu jedne od zgrada na trgu i onda su počeli iz pušaka pucati na okupljenu masu, ali i na uniformirane vojnike. Vojska je odgovorila pucnjevom. Mark Kurlanski piše. Masa je potrčala prema prostoru između crkve i zgrade Chihuahua, no prolaz su zapriječili vojnici. Drugi su pokušali proći s druge strane između crkve i ruševina, no u svim prolazima stajali su vojnici. Ljudi su pokušali pobjeći u crkvu koja je u svako doba trebala biti otvorena i pružiti utočište, no masivna vrata iz 16. stoljeća bila su zaključana, dok su snajperisti pucali s vijugavih maurskih izbočina na slojevitoj površini zida ispod krovne kupole. Bila je to savršena klopka, Gotovo svi svjedoci navode kako se dva sata ili čak i duže čula vatra iz automatskog oružja. Na više mjesta u središtu grada viđene su hrpe tijela koje su se samo povećavale. Vlada je priznala 49 poginulih studenata. Studentski izvori tvrde da je poginulo oko 2000 prosjednika. Tisuću njih je nestalo. Pokolj na trgu ostavio je neizbrisiv trag u Meksiku. Do dan danas se o njemu govori kao o tužnoj noći. Taj krvavi događaj označuje kraj studentskih pobuna 1968. Sve je počelo u Parizu u siječnju te godine, kada je jedan crvenokosi student ponizio vladinog ministra. Požar tog bunta proširio se po cijelom svijetu. U kolovozu te 68 tenkovi zemalja članica Varšavskog ugovora ugušili su Praško proljeće i zamak bunta je stao. Ali tek na trgu Tlatelolko pokopana je buntovna 68. U sljedeće dvije emisije govorit ćemo o događajima iz te godine. Naš sugovornik je filozof i politički analitičar, profesor dr. Žarko Puhovski. S jedne strane, s onime što zovemo obično naknadnom pameću, lako je vidjeti znakove koji su se gomilali 66. 67. godine, doduše pretežito u Americi, posebice u Kaliforniji. Tamo dolazi do nečega što je izvan dosega, tako da kažem, uobičajene studentske pobune, to je povezivanje s dijelom nastavnika i sa dijelom proturatnih aktivista, te još konačno sa dijelom crnačkih aktivista, odnosno radikala među njima. Ono što je tu po mojem sudu bitno je da dolazi do trenutka u kojem potpuno opuštenost kojom gospodin de Gaulle dočekuje 68. godinu prelazi u potpunu koncentraciju državnog aparata koji ne uspjeva spriječiti ono što je Marks rekao za jednu situaciju 120 godina prije 1848. godine, da se vlast kotrljala ulicama. I onda se iz svih tih nekoliko rečenica pojavljuju tri ključna problema. Prvo, novina nove ljevice u svjetonazorskom i svakom drugom pogledu. Drugo, činjenica da se radilo o jednom veoma ambicioznom pothvatu koji je doživio potpun neuspjeh u smislu svojih očekivanja. I treće, da se posljedkom tog neuspjeha događa čitav niz radikalnih promjena tamo gdje ih oni koji su čitavu stvar više ili manje vodili, koji su u tomu bili kao aktivisti upleteni, aktivistice upleteni, nisu očekivali. I to je neka vrst trokota kojim ja vidim problem. Što se tiče nove ljevice, ona je nova po tomu što hoće radikalnu ljevičarsku poziciju, koja se poziva i na Marksa i na Maoa, Mao Tse i na Markuze, a to su ta tri velika M, ali i na neke druge likove kao što je primjerice Che Guevara, iako po mojem sudu više iz estetičkih nego iz nekih drugih razloga, jer on nije imao nekakvu teoriju. Ali, za razliku od Marksovog modela, oni prihvaćaju model Mao Tse-tunga koji glasi selo će pobijediti grad, dakle periferija će pobijediti centar. Dakle, oni više ne idu u svom oslanjanju na temeljni sukob rada i kapitala, buržuje, je proletera ili kapitalista i najavnog radnika, nego idu na to da će marginalni slojevi omogućiti radikalni prevrat. Polazite dakle toga da su radnici u takozvanom formiranom društvu, kako se tada voljelo zvati suvremeno društvo, recimo tako razvijeno kapitalizma, to je bila formula, da su radnici uklopljeni, integrirani, pacificirani, kao klasa, da su izgubili prevratnički naboj i da je taj naboj ostao takozvanom akademskom proletarijatu, dakle mladim ljudima na univerzitetima koji nemaju s jedne strane još karijeru i nemaju obitelj kao opterećenje, pa se mogu radikalno pobuniti, a istovremeno imaju teorijska znanja. Prvi dan 1968. godine Papa Pavao VI proglasio je danom mira. Vojska Sjedinjenih američkih država i njezini saveznici u Republici Vjetnam ili Južnom Vjetnamu produžili su na 24 sata primirje kako bi nova 68. počela na miran način. Prvog dana te nove 68. Ujedinjeni narodi objavili su da će ta godina biti godina ljudskih prava. I Europa je u miru dočekivala 68. Predsjednik Francuske Charles de Gaulle objavio je na staru godinu da sa spokojem očekuje novu 68. Taj spokoj i mir neće dugo trajati. 31. siječnja na vjetnamsku novu godinu, godinu majmuna, udarne inženjerijske postrojbe sjeverno-vjetnamske vojske vjetkonga Konga će preko stražarskih položaja oko goleme zrakoplovne baze Tan Son Hut smještene sjeverozapadno od Saigona. Ubrzo nakon toga po cijelom Južnom Vjetnamu udarni bataljuni sjeverno-vjetnamske vojske Viet Konga krenuće u opći napad na američke i južno-vjetnamske položaje. Ni Europa neće dugo ostati mirna. U svibnju te 68 Charles de Gaulle, general koji je bio simbol francuskog otpora u drugom svjetskom ratu, pobjeći će iz predsjedničke palače i nestati. I njega će poput predsjednika Južnog Vjetnama spasiti vojska. Samo što de Gola neće ugrožavati sjeverno-vjetnamski vojnici i gerilci Vjetkonga. General će bježati od studenata. Ta 1968. bit će godina studentske pobune. Daniel Cohn-Bendit et sept autres étudiants de Nanterre comparaissent devant le conseil de discipline à la Sorbonne. La manifestation organisée par l'UNEF s'amplifie. Te 1968. studentske demonstracije potrešće mnoge gradove u svijetu. Pariz u svibnju te 68. bit će glavno mjesto bunta. Na ulicama Pariza, ali i drugih francuskih gradova, studenti će zatresti petu Francusku republiku, koju je prije deset godina utemeljio general Charles de Gaulle. Neće to biti klasična pobuna. Bilo je to doba nove ljevice, koje su Sjedine američke države i Sovjetski savez bili slični. Drugo što je toga slijedi jest ideja o pobuni koja će biti permanentna pobuna i završiti krahom kapitalizma. To potpuno nedvojbeno nije uspjelo. U jednom trenutku u Francuskoj se činilo krajem svibnja 68. godine je to moguće. De Gaulle je, kao što je poznato, napustio Pariz, pobjegao iz Pariza, jednostavno rečeno. I bilo je jasno da je sve otvoreno. U tom trenutku se pokazalo koji je nedostatak ove pozicije, ona nema organizaciju. Dobri stari George lukač je sa svojom teorijom koncepta organizirane avangarde radničke klase, dakle partije, barem dijelom bio u pravu. Ono što je međutim danas važno, nakon toliko godina, gotovo pola stoljeća, je to da se pokazalo da se bez organizacije događa to da se nema ko pokupiti po vlast koja se kotrlja na ulici. I sad dolazi treća točka zbog koje o svemu tomu treba pričati, osim kao o jednoj neispunjenoj nadi. S novom ljevicom, sa 68. kao simbolom, iako to traje prije i nešto malo kasnije, dolazi do jednog radikalnog prijeloma u suvremenoj kulturi ili, ako hoćete u širem smislu reći, civilizaciji. Ništa se nije promijenilo, kako bi se moglo reći, ništa više nije bilo isto. Promijenilo se od načina oblačenja do načina govora. Od ideologija koje su postavljane u prvi plan do organizacijskih obrazaca. Od seksualnog morala do koncepta radnog morala. Sve se to u tih nekoliko mjeseci koncentriralo i dovelo je do nečega što možemo formulirati kao kraj moderne. Po mojem sudu, u povijesnom smislu riječi, 68. godina predstavlja kraj epohe moderne. Svijest o tomu da je ta epoha iscrpila svoje potencijale. U Marksovim kategorijama, dakle, da više se ne radi o eksploatacije nego o otuđenju i to o otuđenju takozvanom slobodnom vremenu ili dokolici preko masovnih komunikacija i tako dalje i tako dalje. U kategorijama e, moderne političke teorije ta 68 mačka generacija ukazuje na neodrživost parlamentarne demokracije, ma koliko razvijena bila s obzirom na realne socijalne uvjete života. Dakle, podzorava na to da razlika u, između bogatih i siromašnih raste i da to je suprotno temeljnom konceptu demokracijama kako se dobro institucije poslagale. I ti koncepti pokazuju s jedne strane da se nije radilo o svijesti o kraju moderne, nego da se radilo o tomu da se plesalo na ivici, na rubu. Da se na tom rubu onda dogodilo da je sustav se uspio obraniti kako politički, prije svega policijom, tako što je mnogo važnije svjetonazorski. Trik je bio naprosto jednostavan i briljantan. Potrošačko društvo, što to je ono što su 68-aši označili svojim neprijateljem, ali to potrošačko društvo je nove alternativne vrijednosti, nove ljevice prihvatila kao novu modu. I time ih je naprosto uvelo u svakodašnju kolotečinu. Daleki početak studentske pobune bio je pokret za građanska prava u Sjedinim američkim državama. U zemlji koja se ponosila što u njezinoj deklaraciji o nezavisnosti piše da svi ljudi imaju pravo na život, slobodu i potragu za srećom, jedan veliki dio stanovništva te zemlje nije imao većinu tih prava. Godine 1950. Amerikanaca afričkog podrijetla bilo je 15,8 milijuna u Sjedinim državama. Deset godina kasnije bilo ih je 19 milijuna te 1960. afroamerikanci činili su oko 10,6% američkog stanovništva. Većina njih nije imala temeljna građanska prava. Postotak siromaštva i bijede kod afroamerikanaca bio je više nego dvostruko veći od postotka kod bijelog stanovništva. Organizacije poput Nacionalnog udruženja za unapređivanje položaja obojenih ljudi, koja je osnovana 1909. godine, pokušavale su pravnim putevima unaprijediti položaj afroamerikanaca. Odjetnici te organizacije, predvođeni Thurgoodom Marshallom, su pred Vrhovnim sudom srušili načelo odvojeni a jednaki, koje je vladalo u američkim školama. Bila je to znamenita presuda u slučaju Brown protiv školskog odbora u Topiki. Ali provedba odluke tog suda nije bila laka. Na jugu afroamerikanci gubili su živote kada su pokušali izboriti neka od svojih prava. James Patterson u knjizi Velika očekivanja Sjedine države od 1945. do 1974. piše. U Belzoniju u državi Mississippi velečasni George Lee iz pištolja je izbliza ustrijeljen zbog inzistiranja da se njegovo ime nađe na biračkom popisu. Dokazi su ukazivali da ga je ubio lokalni šerif, koji je na pitanje o tragovima metka u lijevim ustima odgovorio Možda su to plombe u njegovim zubima. Nitko nije uhićen za to ubojstvo. Nekoliko tjedana kasnije u Brookhavenu u državi Mississippi Lamar Smith ubijen je usred dana ispred sudnice. On je također bio crnac koji je pokušao potvrditi svoje glasačko pravo. Kao i obično, nitko nije odgovarao za taj zločin. To je bio veoma važan pokret koji se u 60. godinama razvija najprije kao takozvani Down South, kada studentice i studenti, nastavnice i nastavnici najelitnijih, odnosno elitnih američkih sveučilišta odlaze u Alabamu, Mississippi, Missouri da bi upisivali crnačko stanovništvo biračke popise i dolaze u sukobe sa lokalnim šerifima i tako I to se širi. To onda s jedne strane preuzimaju umjereni zastupnici koncepta pobune kao što je recimo Martin Luther King. S druge strane se stvar radikalizira sve do crnih pantera, ali to je nešto što za ostali dio svijeta nije problem. U Europi je teško razumjeti da postoji velika demokracija koja ima sa europskog stajališta dva potpuno nepojmljiva, rekao bih tako, felera ili nedostatka. Prvo, rasnu segregaciju. Još uvijek imate početkom 60-ih odvojene autobuse, škole, WC i tako dalje za crno i bijelo stanovništvo. I drugo, nemaju e, zdravstveno osiguranje jer na zapadu se razvija welfare state, na istoku imate real socijalistički ili takozvani komunistički model koji drugčije naravno funkcionira, ali u ovom socijalnom smislu i jedni i drugi naprosto ne percipiraju to kao problem. I zato se SAD pojavlja kao svjetski problem ne po svojim unutrašnjim problemima i motivima za pobunu, nego kao imperialistička sila. Rat u Vjetnamu je kristalizacijska točka, ostalom i za same Amerikance i Amerikanke, jer ipak je broj ljudi koji su podržavali građanski pokret, pokret za građanska prava, onih koji ta prava nemaju, bio mnogo manji od broja onih koji su se mobilizirali kada se to poklopilo sa pobunom protiv rata u Vjetnamu. I tada nastaje koncept koji opet Mao se Tung legendarno formulira, hoćemo 1, 2, 3, 5 Vjetnama da iz periferije preuzmemo centar jer vi naprosto ne možete nikomu rastumačiti što ti Amerikanci rade tisuće i tisuće milja od svoje kuće, braneći jedan nimalo demokratski režim protiv drugog koji je također nije bio demokratski, ali je imao podršku kao žrtva napada imperialističke sile. I u roku od nekoliko mjeseci, od kraja 67. 66. zapravo to počinje nadalje, Europa se e, ispunjava nizom prosvjeda protiv američke politike u Vjetnamu. Mi smo imali čak u Zagrebu u prosincu 66. prvi takav veliki skup koji je najprije bio službeno organiziran pa onda naravno izmaknuo ispod kontrole i tako dalje. Međutim, to se širi Evropom od Štokholma do Lisabona. u Sjedinjenim američkim državama studenti i njihovi profesori koji su sudjelovali u akcijama na jugu osnovali su i razna udruženja. Tako je filozof Bob Moses osnovao studentski nenasilni koordinacijski odbor. Organizacija Studenti za demokratsko društvo ili SDS osnovana je 1959. ali je sredinom 60. postala sve militantnija – Militantnost je bila i posljedica neuspjelih mirnih akcija na jugu. Rasizam i rasna nejednakost nisu se mogli lako iskorijeniti. Stokey Carmichael, student Harvardskog sveučilišta rijetlom s Kariba, bio je član koordinacijskog odbora i sudjelovao je 1966. u velikom maršu iz Memphisa u Tennesseeu do Jacksona u Mississippiju. Kao i mnogi sudionici marša, on je uhićen i pušten tek uz plaćanje jamčevine. Kad je izašao iz zatvora, bilo mu je svega dosta. Tada je održao jedan od poznatijih govora tih 60. godina. Govor donosi James Patterson u knjizi Velika očekivanja. Ovo je 27. put da sam uhićen, rekao je. Više ne idem u zatvor. Carmichael je onda pet puta uzviknuo. Mi hoćemo crnu moć. Svaki put gomila odgovarala sa sve većim oduševljenjem. To je pak potaknulo karmajkla da kaže Svaka sudnica u Misisipiju trebala bi sutra biti spaljena kako bismo se oslobodili prljavštine. Onda je nekoliko puta upitao svoje slušatelje Što hoćete? Gomila je odgovorila svaki put glasnije Crnu moć, crnu moć, crnu moć tu se pojavlja ona generacija koja se obično zove kod demografa baby boom e, generacija, dakle generacija ljudi rođenih 45. 6. 7. 8. u trenucima euforije nakon završetka e, drugoga svjetskog rata. O tomu nema dvojbe. Tu se doista radi o sukobu generacije. Ali je interesantno da imate čitav niz starijih ljudi, velikih glava, koji se vezuju s taj pokret. Markuzea, Sartra, i čitav niz velikana kazališta recimo, likovne umjetnosti, teoretičara komunikacija, koji se tu na neki način e, pojavljaju. Dakle, ni Andy Warhol, ni Markuze, ni Sartre nisu mladići, nego su ljudi koji daju iz pozadine neki koncept, da ne govorimo o Mao koji je veliko ime, opet zato što se ne zna što je u Kini, ali on se isto tako čini po ovoj logici neprijateljnog neprijatelja, neko ko bi mogao iako je tada Kineš bilo puno slabije nego danas, neutralizirati SAD, pa možda SAD i Sovjetski savez, se tu pojavljaju teorije o njihovom srašćivanju i tako dalje. Sve to je naravno drugorazredno u odnosu na sukob generacije, o tom nema spora, i u odnosu na sukob onih koji su izvan svakidašnjeg života. Ono što se smatra propašću svakog čovjeka jest prihvaćanje radnog vremena od 8 do 4 ili kako to ide, vjenčanje Dakle, osnivanje obitelji i rađanje djece. To se smatra krajem života. To je generacija koja prva dovodi brak radikalno u pitanje, koja dovodi u pitanje ovu vrst pripadnosti nečemu što se tada zvalo terorom perpetuiranja postojećeg. Dakle, koji dolazi svako jutro u isto vrijeme kuće, odlazi svako vrijeme od kuće, ima vikend u kojem provodi organizirano preko televizije gledajući utakmice ili, posjećujući organizirane izlete i tako dalje i tako dalje. Dakle, koji je postao dio mase. To je pokušaj da se iziđe iz mase, to je pokušaj da se iziđe iz ovisnosti u sustavu, jer je najgore riječ koja se tada pojavlja establishment. Jedan od ključnih događaja njemačke pobune studenata dogodio se 2. lipnja 1967. Šah Muhammed Reza Pahlavi, vladar Irana i njegova supruga došli su u posjet zapadnom Berlinu. Tada su i posjetili Berlinsku operu, pred kojom su ih čekali studenti koji su prosvjedovali protiv šaha i njegove politike, kako one međunarodne, tako i one unutrašnje. Kada je šah došao do opere, nekoliko je prosvjednika bacilo balone napunjene bojom došlo je do manjeg sukoba između šahovih pristalica koji su vikali šah je besmrtan i prosvjednika koji su vikali šah, šah, šarlatan. Šah jedva da je primijetio tu gužvu u kojoj su njegove pristalice napale prosvjednike drvenim palicama. Oni su uzvratili. Tada se umješala policija koja je protiv prosvjednika upotrijebila novu taktiku. Nazivali su je metodom jetrene kobasice. Poput nadjeva jetrene kobasice, prosvjednici se naguraju u dugi red na pločniku. S jedne strane su barikade, s druge strane su zgrade. Policajci oblikuju klin i zalete se u središte te ljudske kobasice. Prosvjednici bivaju istisnuti na krajevima reda, poput kobasice čiji nadjev izlazi na oba njezina kraja i tada dospijevaju pred palice policijskih kordona koji na njih čekaju. Takva taktika izazvala je opću paniku i metež. U jednom trenutku policajci dobivaju zapovjed da uhite vođe prosvjeda. Policajac u civilu, detektiv narednik Karl Heinz Kuras, podigao je pištolj prema glavi jednog od navodnih vođa prosvjeda. Pištolj je opalio, metak je pogodio u glavu Bene Onezorga, studenta romanistike koji sudjelovao na svom prvom prosvjedu. Beno Onezorg umro je na pločniku studentski ljevičarski pokret dobio je svog prvog mučenika. je u 2. lipnja 1967. dodatno su potakli berlinske studente na prosvjede. Njihov neosporni vođa bio je Rudi Dučke. Pobuna njemačkih studenata imala je jednu posebnost. Oni su se bunili protiv svojih roditelja i zbog toga što su smatrali da je njihova prošlost bila sramotna. To je u Njemačkoj nedvojbeno najveći pozitivni ostatak 68. godine. To je ono što se zove Vergangenheitsbewältigung, dakle ovladavanje prošlošću, suočavanje s prošlošću. Njemačka u tom razdoblju, sredinom 60-ih, sretno krenula putem ekonomskog napretka i svi prihvaćaju stav koji glasi dajte da zaboravimo ove svinjari u ratu, bilo je, ali pustimo. I onda se klinci 67. 68. godine pozivaju stalno na naslov jednog američkog filma koji glasi što se radi o ratu tata. Pokazuje se da tata može lagati policiji, sudu, novinarima i tako dalje, ali ne može lagati tako lako djeci. I roditelji pozivaju na red, za to što jesu činili ili što su propuštali činiti. To dovodi do toga da je danas Njemačka objektivno država sa najmanje nacionalizma u čitavoj Europi kad govorimo o Njemačkoj, mislim na zapadnu Njemačku. Istočna Njemačka je imala drugu varijantu, oni su tvrdili da oni nisu imali veze s nacizmom jer su oni bili kao komunisti pa se onda proštost na neki način zavašurila i tamo recimo e, desnica dobiva na izborima znatno više glasova nego u bivšoj zapadnoj Njemačkoj. Ta razlika se još uvijek vidi. To se dogodilo u Njemačkoj. Dakle, to je bila specifičnost Njemačke u generacijskom smislu. A u teorijskom smislu se stvar zaoštravala u Berlinu zato što je u Frankfurtu bio ogroman pritisak neupitnog autoriteta frankurskih teoretika. To su još uvijek vremena u kojima predaje Adorno, u kojima Markuze dolazi dosta često u Frankfurt, u kojem Horkheimer koji u mirovini još uvijek ima seminari tu i tamo razgovara sa studentima i tamo je puno teže se sučeliti sa autoritetom osoba čiju teoriju zapravo studentice i studenti prihvaćaju, ali čiji autoritet im e, zapravo smeta u realizaciji te teorije. Dok je Berlin specifična situacija iz dva razloga. Prvo, nema tog tipa intelektualnog autoriteta jer je to novo, odnosno obnovljeno univerzitetsko ozračje u kojem nema tih starih i velikih imena. I drugo, Berlin je prepun ljudi koji su pobjegli iz Njemačke jer iz Berlina se nije moglo ljude slati u vojsku dok je u ostalom dijelu zapadne Njemačke vladao model e, regrutacije, odnosno novačenja, tako da su svi oni koji su već bili na neki način proturatno, protusustavski orijentirani, se koncentrirali u Berlinu koji je bio jedna vrsta zatvorenog dijela, okružen, zapadni Berlin bio okružen istočnom Njemačkom, istočnim Berlinom, ali je bio de facto dio zapadne Njemačke, iako de jure nije smio sasvim to biti. I tu se stvarala jedna vrst papenovog klonca, jedna vrst pritiska koje je bilo jako teško da ne dovede do jedne značajne eksplozije. Najistaknutija osoba njemačkog studentskog pokreta bio je Rudi Dučke. On je rođen 1940 u selu Schönfeldu u pokrajini Brandenburg. Bio je sin poštanskog činovnika, kao učenik bio je angažirani član evangeličke zajednice. Htio je studirati sportsko novinarstvo, ali kako je odbio služiti u narodnoj vojsci Njemačke demokratske republike nije mogao upisati fakultet. Pohađao je školu za industrijskog trgovca, ali 1960. počeo je putovati u zapadni Berlin, koji tada nije bio zidom odvojen od istočnog. Godine 1961. na Zapadno-Berlinskom sveučilištu Dučke je upisao sociologiju. Postao član SDS-a ili Socijalističke Njemačke studentske unije. U članku za dnevnik Die Zeit u broju od 23. lipnja 1967. Dučke je ovako sažao položaj studenata i strategiju njihove borbe. Mi više nismo zastupljeni u tom sistemu institucija i zato te institucije nisu izraz naših interesa. Zato moramo zauzeti stav protiv tih institucija, ustanoviti vlastite institucije i politički adekvatno izraziti naše interese, te unapređivati proces politizacije sveučilišta kako bismo omogućili proces politizacije društva, zato odbijam svaki sistem institucija, kako smo ih doživjeli posljednjih tjedana u Saveznoj Republici Njemačkoj i ovdje u Zapadnom Berlinu. Zato ih moram odbiti. Ja nisam u njima zastupljen. Tisuće i tisuće mnogih također nisu. Od javnosti nemamo potporu ni s jedne strane. Doista smo gotovo nemoćni i tu situaciju možemo probiti ako samo djelatno u obliku akcijskih centara probijamo ustaljena pravila igre koja doista nisu naša. Znači, problem njemačkih studenata bio je taj da nisu mogli pridobiti na svoju stranu većinu stanovništva. Sam Dučke nekoliko je puta stradao. Za Božić 1967. pretučen je u jednoj berlinskoj crkvi u veljači 68. nakon što je održan kongres o borbi vjetnamaca protiv američke vojske, gonili su ga taksisti po Berlinu. Na kraju će ga ustrijeliti jedan od njegovih protivnika. Čitatelji Bilda, tabloida koncerna Springer, koji se predavao u nekoliko milijuna primjeraka, redovito su napadali Dučka i druge studente. Nisu samo stavovi studenata prema Vjetnamu i borbama naroda trećeg svijeta za ekonomsku i političku nezavisnost, njihovi stavovi protiv autoriteta, potrošačkog mentalnosti, mentaliteta i zalaganje za revoluciju izazivali zazor kod takozvane tihe većine zapadnih Njemaca. Bio je tu i problem istočne Njemačke demokratske republike. ali istovremeno ste imali tamo uvijek kao mogućnost upozorenje na to da su neprijatelji svugdje oko nas, pa je to izazivalo neku vrst balanca za mnoge građane koji bi možda inače imali neke simpatije za 68-maše. Međutim, sami 68 maše nisu tomu pomagali. Vi ste imali trenutke koji su tada počinjale, kasnije ih prate mnogi prosvjedi po Europi. Razbijanje automobila kao simbola sitno buržuaskog vezivanja u sporedak. A ti automobili su za mnoge ljude značili korak ka životu u kojem su sanjali. I napad na njihove automobile se njima čini doista kao napad na njih. Ne samo brinu, mi imamo isto vrijeme u Novom Beogradnog umirovljenog oficira JNA koji iz prozora iz drugog kata puca iz puške na mladiće, isto u 68. razdoblju, koji lupaju po njegovom automobilu i viču dolje zapad imperializam, a on sebe smatra naravno pro istočno orijentiranim oficirom i sama činjenica što ima zapadni automobil se njemu ne čini dovoljnim motivom da bi dopustio da se to događa. On puca s drugog kata na te studente jer to smatra napadom na sebe. Dakle, studentice i studenti se ne ponašaju taktički. U niz navrata dobivaju batina od radnika kojima dolaze propovijedati o tomu da su oni postali dio sustava. Vi ne možete doći pred radnike koji se bave svojom normom, koji u tom trenutku žive razmjerno dobro i što je strašno važno, svaki dan sve bolje. Jer u društvu je bitna činjenica, e, nije bitna činjenica nego trend. Dakle, ako se kreće, vi vidite se svaki dan napreduje, to su te godine, onda je mnogo teže ljudima tumačiti da su otuđeni. I sad dođete među te radnike, počnete pričati da su oni napustili svoj e, revolucionarni proletarski poziv i integrirali se u kapitalistički sustav, a oni zapravo u tom trenutku baš to i žele. Dakle, nije se uspjelo proširiti bazu pokreta i to je jedan od razloga politički gledano i socijalno gledano zašto pokret nije mogao imati nikakve faktičke učinke na odnose moći. Kada je počeo studentski bunt? gdje su bili počeci svibnja 1968. u Parizu, čiste zvukove upravo čuli. Tragovi vode u jesen 67. kada su se pobunili studenti u Nanteru. To je učilište bilo jedno od onih podignutih 1960-ih u Parizu kako bi se zbrinula rastuća studentska populacija. Sorbona više nije bila dovoljno velika. Nanter je otvoren 1964. i tada imao 2000 studenata. Tri godine kasnije bilo ih je 11.000, među njima i 600 do 700 studenata sociologije, tada najborbenijih studenata. U jesen 67. izbila je pobuna protiv reformi koji su trebale promijeniti način studiranja. Posebno je bilo važno pitanje što će biti sa studentima koji su počeli studirati po starim, a sada su trebali početi studirati po novim pravilima. Deset je dana deset tisuća studenta štrajkalo. Bilo je predvođeno umjerenim vođama. Njihovi zahtjevi ticali su se standarda ocjenjivanja na ispitima te studentske zastupljenosti u sveučilišnim tijelima. Štrajk nije postigao puno, umjereno vodstvo nije se pokazalo sposobnim izboriti potrebne promjene. 8. siječnja te 1968. radikalni studenti izbiće u prvi plan. Mark Kurlanski u knjizi 1968. godina koja je uzdrmala svijet piše. François Misov, ministar za mladež, boravio je u posjetu Anteru, kada je niski crvenokosi student od njega zatražio šibicu ili upaljač za cigaretu. Pripalivši cigaretu i otpuhnuvši prvi dim, taj je student, a bila je riječ o Danielu Kon Bandiju, jednom od najotvorenijih i najriječitijih studenata u Nanteru, rekao Gospodine ministre, pročitao sam vaš izvještaj o mladima. Na stotine stranica nema ni jedne jedine riječi o pitanjima seksa među mladima. Ministar je odgovorio kako je došao promicati športske programe, navodeći kako bi ih studenti trebali više koristiti. Iznenadio se uvidjevši da se time nije riješio crvenokosog studenta koji je strpljivo ponovio pitanje. Nije ni čudo da s takvim licem imate problema. Predlažem da se okupate u bazenu. To je već odgovor, rekao je student, dostojan Hitlerovog ministra za mladež. Taj razgovor ministra i crvenokosog studenta sociologije, do kojeg je došlo na otvaranju bazena u Nanteru, ušao je u povijest. Daniel Cohn-Bendit postaće jedan od studentskih vođa 68. 68. je globalni fenomen, vjerojatno opet prvi. Od Kalifornije, Irske, Varšave, Praga, Beograda, Zagreba, Italije, Njemačke, najsmirenije, to se možda smatra tradicionalno logičnim u Velikoj Britaniji. I doista neka vrst e, križišta svih tih silnica je ona koja se zbiva u Parizu. Jer imate tradiciju bunta s ulice, i 848. i 871. i u 40. godinama kad dolazi do onog prijelaza, kad Amerikanci ulaze u Paris, kad se opet preuzima vlast i tako dalje. Jer imate francusku tradiciju radikalnog politiziranja kulture, koja recimo u Njemačkoj do tada ne postoji. Tako da se u Francuskoj, za razliku od Njemačke, ne radi naprosto o podršci niza lijevo orijentiranih filozofa i sociologa, nego direktor glavnog pariškog kazališta je u prvim redovima i vodi ih, poziva ih na scenu. Pjesnici, šansonjerke i šansonjeri. I sva ova imena koje danas znamo, od kojih su neki posle postali recimo desničari kao Andrilevi, su kao klinci tamo. Sartre, Veliki Bard, već su prominentna imena ljudi kao Foucault i još neki iz te generacije, Altiser, koji ima kao pravovjerni komunist e, jednu vrst dvoznačnog odnosa spram toga, ali u osnovi ne može, kako kaže, ne podržati e, mladi ljudi. I ono što je jako važno, u Francuskoj dolazi do povezivanja djelomičnog i privremenog povezivanja s radništvom. Čega u Njemačkoj nije bilo uopće, čega u Americi nije bilo uopće bez obzira na fantazije tomu da imate ovu ili onu tvornicu koju su radnici preuzeli, to su pojedinačne priče kao što sad imate ljude koji žive od toga da vam pričaju da u nekakvom selu u Kolumbiji postoji seljačka kooperativa, da je to jezgres s koje će nastati novi pokret, to su više manje dobre želje. U Parizu se to događa. Tom Hayden bio je jedan od osnivača studenata za demokratsko društvo. On je bio jedan od pisaca takozvane izjave iz Port Hurona, koja je bila i manifesta organizacije. On je smatrao da se probleme sveučilišta ne može riješiti reformom obrazovnog sustava, već samo cjelovitom promjenom društva. To je gledište preuzela i radikalna jezgra pariških studenata predvođenih Danielom Cohn-Bendijem. Njihova djelovanje na Nanteru privukla su i policiju. 26. siječnja 1968. policija je stigla na sveučilište kako bi rastjerala skup na kojem je bilo četrdesetak najradikalnijih studenata. Dolazak policije na sveučilište razbjesnio većinu profesora i studenata. Radikalna skupina je jačala. Do ožujka ona je narasla na 500 članova. 22. ožujka ta je skupina zauzela profesorski salon na sveučilištu. Tako je nastao pokret od 22. ožujka. Pariško sveučilište pokušalo je primiriti situaciju tako što je pozvalo na odgovornost Konbendija taj čin samo pojačao napetosti. Onda je predsjednik de Gaulle u Pariz dopremio CRS, specijalnu policiju, kako bi osigurao grad pred predstojeći početak pregovora o primjeri u Vjetnamskom ratu. Na kraju je ministarstvo školstva zatvorilo Nanter. Bila je to velika pogreška. Buntovni studenti su sa periferije Pariza došli u njegovo središte, na Sorbonu. Rektor je onda pozvao policiju u pomoć. Što se dalje događalo, opisuje Mark Kurlanski u knjizi 1968. Policijska invazija na Sorbonu bila je dotad nezabilježena pojava. Prvi put viđena i takva reakcija uprave na studentski gnjev. Sorbona je zatvorena prvi put u 700-godišnjoj povijesti. Uhićeno je 600 studenata, među njima i Con Bandi i Jacques Sauvageau, prvi čovjek studentskog sindikata. Svaka nova policijska brutalnost radikalizirala je sve veći broj studenata i ne samo njih. Parižani su hranili studente koji su po pariškim ulicama postavljali barikade. Da stvar za vlast bude gora, pojavile su se naznake da će na stranu studenata stati radnici. Govori filozof i politički analitičar, profesor dr. Žarko Puhovski. Metalski radnici, radnici iz automobilske industrije, radnici iz prometa, pripremaju generalni štrek. I to je ono što svi dobro znaju, što može slomiti režim. De Gaulle, kao da je čitao Foucault, se igra praznog mjesta moći, dakle kaže, ako mene nema kao nositelja moći, onda nema ni moći, pa se pravimo kao da je sve nekako ostalo prazno, kao da imamo onaj klasični Bentamov e, zatvorski model na kojem Foucault insistira. Dakle, De Gaulle je tada odigrao priču koja se zove mikrofizika moći iz svojih razloga. Ali glavno razočarenje i glavna prepreka je činjenica da komunistička partija odbija igrati tu igru. Da oni proglašavaju studente neprijateljima radničke klase. Oni više ni približno nemaju takvu kontrolu nad radničnom kako su imali nekad, ali još uvijek su strašno važni. I velik dio sindikata i radničkih organizacija slušajući partiju u najmanju ruku ne podržava studente, ne idu protiv njih. Neki su partijski aktivisti, ne sam vrh partije, čak pokušavali organizirati protudemonstracije. To sreće oni uspjeli vjerojatno došlo do još jednog tipa e, nepotrebnog sukoba. Ali bez partije to naprosto se počne ispuhivati. Premda je imalo najveći potencijal intelektualni, kulturni i ovom socijalnom smislu vezi s radništvom, Dakle, u Parizu je to stavilo najviše posljedica i kao nova kultura, i kao nova umjetnost, i kao nova filozofija, i kao nova radnička praksa. Sve se nastavilo osim nove radničke prakse, to je nakon toga zaboravljeno i zapravo ostalo nekakvim povijesnim zagradama kao da nije ni bilo. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste emisiju Povijest četvrtkom koju su za vas napravili Srđan Nogić, Ivan Kojundić, Maro Market i Dario Špelić. I sljedećeg četvrtka govorit ćemo o buntovnoj 68. godini. Lijep pozdrav i do slušanja.